Oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh Endi birodarlarimizdan muftiy Zarning ma'ruzasini birgalikda tinglaymiz. Jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ma nawa qaysi narsani niyat qilgan bo'lsa o'shani albatta inson topar ekan o'shani inson albatta oladi har odamga qilingan niyatga yarasha ajr beriladi. kanat hijratuhu ila كانت va rasuli fa hijratuhu ila إلى va rasuli. qaysi odamning hijrati Alloh va uni rasuli uchun bo'lsa, uning hijrati haqiqiy hijratdir. Alloh va rasuli uchundir. sizlarga alhamdulillah shunaqa gumonimiz yo'q. Lekin ba'zi odamlar shuning uchun hijrat qilyaptiki, e, erkin erkin yashaymiz o'sha yerga borib. Mardkorlik ham yo'q, unda ham yo'q, bunda ham yo'q. Pul ham berilar ekan, oylik ham berilar ekan. Oila bola chaqa g'amidan bo'lmaymiz. shunaqa marrazlar ham bor. Alloh taolo bizni ulardan qilmasin. Niyatlarimizni Alloh taolo to'g'rilab qo'ysin. Shunaqa yomon niyatlar bo'ladi insonning qalbida. Insonmiz, xatokormiz. Shuning uchun hozirdan niyatlarimizni to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Biz ovqat uchun, osh uchun ya dunyo moli manfaati uchun chiqmaganmiz. Faqat og'zida bo'lmasin shu gaplar. Qalbidan bo'lsin. U qachon siz qalbingizda bor niyatingiz tasdiqlanadi? Imtihonlar boshlanganda. Jamoatining iqtisodi zaiflashib qo'yganda. Avqat yo'q, non yo'q, osh yo'q, maishat yo'q. E boshqa jamoat yaxshi ekan-ku. Mana she'rda bilinadi. O'shanda bilinadi. E, shu odam boshqa maqsad uchun kelgan ekan. Niyatlarimiz faqat va faqat Allohning rizosi bo'lsin. Bu qattan bilinadi. Tohir aka shahid bo'ldi. Bo'ldi. Men ketdim. Unday bo'lsa siz Tohir aka uchun kelgansiz-da. Al-farju yusaddiq aw yukazzib. Inson yomon nazar bilan bironta ayol kishiga qaraydi. Undan keyin uni sharamgohi shu niyatini ya tasdiqlaydi, ya takziblaydi. Agar qaragandan keyin yana o'tib ketsa u, yomon ishga berilib ketsa, mana tasdiq bo'ladi, ya takzib bo'ladi. Biz aytoramiz. Men niyatim to'g'ri. Men sodiqman, men muxlisman, undayman, bundayman. Lekin shu qachon tasdiqlanadi? imtihon payti imtihon paytida tasdiqlanadi men shahodat uchun kelganman ko'kragiga shunaqa urib-urib aytish bu oson bu lekin sangarda 40 kun o'tib ketgandan keyin sabr qilmaydi mana bundan bilinadi shu odamning niyati qaysi darajada to'g'ri ekan va qaysi darajada noto'g'ri ekan ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها kimki dunyo uchun hijrat qilsa av imraatin yankihuha ya ayol kishini nikohga olish uchun hijrat qilsa fa hijratuhu ila ma hajara ilay uni hijrati dunyo uchun bo'ldi uni hijrati Mana shu ayol uchun bo'ldi. Birodarlar, sahobalardan bitta sahobiy bor. Qiyomatgacha o'sha sahobiyning nomi bitta ayolga nisbat bo'ldi. Radiyallohu anhu. Muhajir Ummi Qays. Ummul Qays degan bitta ayol kishi bor edi. O'sha ayol kishi uchun hijrat qilgan. Sahobiy Umma Qays uchun hijrat qilgan muhojir. Bizam birodarlar Umma fulon, Umma fulon uchun hijrat qiladiganlardan bu bo'lib qolmaylik. E xotinim ketyapti endi men ham bormasam qanday bo'lar ekan? Yo'q. Xuddi shunday. Xotinlar ham muhojiratu abi fulon bo'lmasin. Shuni ham slow slow olinglar. Men o'zim ko'rganman, shuning uchun aytyapman sizlarga. Eri shahid bo'ldi, ketdi. Hech kimga qaramadi. Men erim uchun kelganman, bo'ldi ketdi. Uni hijrat Alloh uchun bo'ldimi? Yo'q. Alloh uchun emas. Muhojiratu Abu Fulon bo'ldi u. Fulonchi uchun hijrat qilgan ayol kishi bo'ldi. Shuning uchun ayollar ham erkaklar ham niyatlarni to'g'rilab qo'yishlar kerak hammalar men ham sizlar ham hammalarimiz yosh bolalar ota ona bilan hijrat qilib kelyapti ularning darajasi hech qachon ota onaga barobar bo'lmaydi tushunyapsizlarmi buni Ular hijrat qilmagan, ular hijrat qildirilgan. Umar radhiyallohu ta'ala anhu muhojirlarga 500 dirham berar ekan. O'zini o'g'illari Abdullah bin Umar sahobalarning ulamolaridan. U kishiga 400 din 400 dirham berar ekanlar. Lekin Ba'zi maslahatchilar aytganki, shu iski muhojirlarga ko'proq beryapsiz. Shu ham iski muhojir-ku. Yo'q. Bu hijrat qilmagan, buni dadasi hijrat qilgan. Iski muhojirlarning hurmati bor, birodalar. Umar radhiyallohu ta'ala anhu aytar edilarki, al-islamu va bala'uhu al iymanu va hijratuhu iymon keltirgandan keyin shu hijrat qilgan hijrat qilgandan keyin islom uchun mashaqqatlarni ko'rgan barobar bo'lmaydi لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل makka fath bo'lgandan keyin kimlar Allohning yo'lida infoq qilgan, masraf qilgan va Allohning yo'lida jihad qilgan va Makka fath bo'lgandan keyin xuddi shu ishlarni qilganlar barobar emas. Ulaika a'zamu darajadan min allazina anfaqu min ba'du va qatalu. Fath Makkadan oldin hijrat qilganlar Allohning yo'lida infoq qilganlar va Allohning yo'lida qitol va janglarni qilganlar afzaldir. A'zamu darajatan. Va kullan Alloh al-husna. Hammalarga yaxshilikka va'dasi bor. Lekin oldan hijrat qilganlar afzaldir. Hozir sizlar ko'rib turgan mashaqqatini Afganiston ya Pokiston fath bo'lgandan keyin keladigan muhojirlar inshaalloh ko'rmaydi. Mana tarqalib yuribsizlar. Mana josus keldi, mana bunday keldi, mana unday keldi. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Lekin shu davlatlar fath bo'lgandan keyin shu mushkilotlar bo'lmaydi. Ularning hijrati sizlarning hijratlaringiz bilan barobar bo'lmaydi. Va sizlardan oldin hijrat qilganlar bilan sizlarning hijratlaringiz barobar bo'lmaydi. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun eski muhojirlarning hurmati bor. Shariatda bor narsa bu. Eski muhojirlarning hurmati bor. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون السابقون أولئك المقربون sobiqlarning fazilati albatta bor. Shundan chiqib sizlarga aytib olamanki, eski muhojirlarni hurmat qilinglar. Ular sizlarning hijratlaringiz uchun sabab bo'lgan ular. Agar ular tur bermaganda bugun shu jamoatlar bo'lmas edi. Na Pokistonda jihad boshlanar edi, na boshqa voqealar ko'rinar edi. Vallohu alam, endi sabab Alloh taolo zohiriy sabablarni Alloh taolo bizga ko'rsatadi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Badr jangida ishtirok qilgan sahobalarning to'g'risida nima deydi? Ey Alloh, agar shular halok bo'lsa, lan tu'bada fil ardi abadan. اللهم إن تهلك هذه العصابة اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا ey Alloh agar shu toifa halok bo'lsa sen ibodating yer yuzida boshqa bo'lmaydi ya'ni shu dunyo dorus dorul asbob ekanda o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi hech narsa shuning uchun sizlardan oldin shahid bo'lib ketgan birodarlaringizni haqqiga duo qilib turinglar va borlarga hurmat qilinglar. Bular sizlarning ustozlari va sizlardan oldin kelgan bular. Tushunyapsizlarmi? Mana shu imtihon paytida niyatning sodiqligi bilinib turadi, birodarlar. Tushunyapsizlarmi? Aytish oson, lekin sodiqligi imtihon paytida bilinadi. Alloh taolo imtihon qilmasin bizni. Alloh taolo toqatimizdan ko'proq imtihon qilmasin. Robbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Duo qilaylik. Alloh taolo imtihon qilmasin. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlarida la tatamannu liqa al-adu. Dushman bilan muloqot qilishini orzu qilmanglar. O'zingizlarga ishonib ishonib qolmanglar. Er zo'r aidot qilganman, pachancha qaraman pojilarni. Yaxshi, pachancha qarasiz inshaalloh. Lekin orzu qilmanglar. Duo qilib turinglarki, Alloh taolo jihad jangga borishini nasib qilsa, sobit qadam qilsin. Jihadimiz faqat va faqat Allohning kalimasini oliy qilish uchun bo'lsin. boshqa maqsadlar bo'lmasin. Jamoat menga mansab bermasa, chiqib ketaman. Jamoat gapimni qabul qilmasa, chiqib ketaman. Jamoat unday qilsa, bunday qilsa, chiqib ketaman. Voy. Siz nima uchun chiqqansiz? Allohning kalimasini oliy qilaman deb chiqqan odam-ku siz. Bo'ldi, turmayman men shunaqa jamoat. mana shu paytda shu odamning sodiqligi va kozibligi oshkor bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Allohning kalimasi oliy bo'lsin deb chiqqanmisiz? Bo'ldi. Allohning kalimasini oliy qilishga sizga to'siqlik qilmayotgan bo'lsa jamoat, siz turishingiz kerak. Mana shunda niyatingiz bilinadi. sodiqlik shu yerda bilinadi. Birodarlar, niyatlarni to'g'rilashlik bu har lahzada bo'lish kerak, birodarlar. Har lahzada bo'lish kerak. Hadisda keladiki, shayton o'zining nishini Nish bilasizlar Bizning O'zini ignasini mu'minning qalbini oldiga tayyor qilib turar ekan. Mu'min kishi qachon g'ofil bo'lsa, zip urar ekan. Agar o'sha g'aflatdan astagfirullah, Allohu akbar bir narsa zikr qilib chiqsa, yana uzoqlashar ekan. Lekin agar g'aflatda bo'lsa, tutib urib turar ekan. Va har urganda qora dog' paydo bo'lar ekan. Agar g'aflatda bo'lib tursa, qalb mukammal qorayib ketar ekan. Shundan keyin shu odamning qalbi yaxshi gapini umuman qabul qilmas ekan. Ming tushuntirsangiz, ey birodar, jihod uchun sizku Alloh uchun chiqdingiz-ku. Mana jamoat sizga hech noshar'iy muomala qilmadiku ku Yo'q. Turib oladi. O'sha turib olishni u erkaklik deb biladi. Lekin u erkaklik emas. Noshar'iy muomala sizga bo'lmagan qadar siz jamoatga vafo qilishga buyurilgansiz. Kim tomonidan? Alloh tomonidan buyurilgansiz. Wa avfu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Ahd bergansiz-ku. Ahdlashganmisizlar? Ahdlashu qo'lga qo'l berish emas. Bu bir rasmiy narsa. Ahadlashuki men shu jamoatda borman. Jihad uchun chiqqanman, jihad qilaman. bo'ldi jihod uchun chiqqansiz jihodga yordam beryapti sizga jamoat lekin siz yo'q deyapsiz mana shu g'aflatdan bo'ladi inson g'aflatda bo'ladi shayton urib turadi urib turadi urib turadi shuna g'aflat ko'payib ketadiki qalbida bitta hijob paydo bo'ladi haq gapni umuman qabul qilmaydi undan keyin u tushunyapsizlarmi haq gapini umuman qabul qilmaydi Nima deysiz devoring? 1000 ta oyat aytsangiz ham, 1000 ta hadis aytsangiz ham yo'q. Turib oladi. Mana shu g'aflat bu. Birodarlar, jihad maydonida har bitta gapiga imtihon kelar ekan. Shuning uchun birodarlar, so'zlarimizga ehtiyot bo'laylik. gaplarimizga ehtiyot bo'laylik. Bergan ahdlarimizga vafo qilaylik. Niyatlarimizni har lahza tekshiraylik. Mujohidning har gapiga imtihon kelar ekan. Nimaga imtihon keladi? Zeraki mujohid Alloh taolaga eng yaqin bo'ladi. Va Alloh taolo o'ziga eng yaqin bo'lgan odamlarning har gapini tekshiradi. har gapini tekshirar tekshiradi. Lekin agar niyati to'g'ri bo'lmasa, e bir ko'ray bu shu jamoatni ham bir ko'ray. Shu to'g'ri niyatmi? Oxir shu jamoatga qanoatingiz bo'lmasa nimaga kelgansiz? Jihod uchun chiqqansiz-ku. Tekshirib-tekshirib yurmanglar jamoatlarni. Sizlarni boshqarayotgan birodirlar, ulardan siz badgumon bo'lsangiz, siz haqiqiy shahid bo'la olmaysizda. Chala chulpa shahid bo'lasizda. Vallohu alam. Shuning uchun birodarlar, la zunnu bil mu'minina khayra. Mu'minlarga yaxshi gumonda bo'linglar. Ma lam taraw minhu sharra. Madomiki ulardan yomonligini ko'rmasizlar, Yomonlik ko'rinmagan qadar ularga yaxshi gumonda bo'linglar. Tekshirib o'tirmanglar. Hech qaysi jamoat 100% emas. 100 ga 100 hech qaysi jamoat emas. Hech qaysi inson 100 ga 100 emas. Har insonda xatolari bor. Har amirda xato bor, har jamoatda xato bor. tekshirib tekshirib o'tirmanglar. Mana shu jamoat, mana shu i'dod, mana shu mazhab, mana shu aqida, hamma narsa ma'lum. Shuning uchun birodarlar, agar gaplarim qalampurga o'xshab qattiq botayotgan bo'lsam ba'zilarga, lekin tushunib olinglar shuni. Badgumon bo'lib yurmanglar. Biz birodarmiz. aka-ukamiz. Tepamizda o'chayotgan shu badbaxt josus faqat O'zbekistonliklarga qarshi emas u. Faqat Tojikistondan kelgan mujohidlarni urmaydi u. Bu hammasini bir donada uradi. Alloh saqlasin. Kofirlar bizni bitta saf deb biladi. Kofirlar qalbilarimizni bitta deb o'ylaydi. Kelaylik, biz bitta saf bo'laylik. Bitta qalb bo'laylik. Qalblarimiz bir bo'lsin. Har xil mayda-chuyda marrazlarni yig'ib yurmanglar, birodirlar. Men aytganman sizlarga. Savol bo'lsa beringlar. Hozir vaqti bu. lekin badgumon bo'lmanglar men alhamdulillah oldin o'zbekchani yaxshi bilmas edim uncha bilmas edim endi ko'p narsalarni uchun ishtiyapman, birodarlar birodarlardan emas balki bu abdul mujib bitta tartibni yurgizar edi nima u shayton nima yo'ldagi shaytonlar o'shanda eshitib hayron bo'lib qoldim Men aytdim shunaqa gaplarini ham musulmon musulmonga tunki o'rar ekanman. Astagfirullah. O'sha gap nimadan iborat o'zinglar tushunyapsizlar shekilli. Mana Sayful Islom ham gapirgan ekan uni. Oilador birodarlarning oilalarini olib qo'yar ekan. Buni sangarga jo'nataverar ekan. Ey astagfirullah. alazim. O'lib ketmaydi mana shunaqa odamlar. mujohid odamga shunaqa gapni tunka tunkaveradimi? Men muxoliflar shu darajada yomon bo'ladi, shuni o'ylamaganman. Men alhamdulillah shuralarda o'tirganda har doim birodarlarga aytganmanki, muxoliflarni munofiq demanglar. Kofir demanglar. vallohi lazim shu gaplarni men sizlarni rozi qilish uchun aytmayman sizlarni rozi qilsam menga nima bo'ladi faqat xoin dinglar deyman muhammad tohir Faruq aka rahimaullohga bergan ahdga vafo qilmadi xiyonat qildi xoin dinglar lekin endi men shunaqa gaplarni eshitib hayron bo'lib turibman bu dayuslik bo'l. Bular biz shahid birodarlarimizning nomuslariga gapiryapti. Shuni biz qabul olmaymiz. Lekin biz ularni xoin deb bilamiz. Ular bizga bergan ahadga xiyonat qildi. Shu darajadan odam pastkash bo'lib ketadimi? Shuni tasavvur qilmaganman. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما do'st ko'rgan odamni ham bir doirada yaxshi ko'ring. Bir chegarada yaxshi ko'ring. Mumkin bir kun sizga dushman bo'lib qolar. Va abghid هونا ما ma shu hadis bu. Dushmanni ham bir chegarada yomon ko'ring. Asa an yakuna habibaka yawman ma. bir kun senga do'st bo'lib qolar. Alhamdulillah biz shunaqa pastkashlik qilmaymiz. Bu mujohidlarning bevolari Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, mujohidlarning ayollarning hurmati hurmatu nisa'il mujahidina alal qa'idina ka hurmati ummahatihim. Jihad qiladiganlarning oilalarining hurmati. Jihad qilmaydiganlar uchun onalarga kabi bo'ladi. Jihad qilmasdan o'tirgan odamlarning onalarining hurmati va mujohidlarning ayollarining hurmati bir xildir. payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisi bu agar kazzoblar bizdan jibril bo'lishini kutayotgan bo'lsalar o'zilar ham mikoil va isrofil bo'lsinlar badgumon bo'lmanglar yana bitta Novrun g'alat shuncha ba'zi birodirlarda bo'ladi. Xato. Ey, mashalloh, fulon birodirlar keldi. Endi ta'lim ham ko'rmagan edi, shahid bo'lib ketdi, mashalloh. Hech fitnalarni ko'rmadi. To'g'ri? Biz ham shunday deymiz. Biz ham shunga rashq qilamiz, havas qilamiz. ki biz ham shunda shahid bo'laylik. Lekin ikkinchi tomonni ham qaranglarda. Ular xizmat qilib oldimi? Xizmat qildimi ular? Javob beringlar. Xizmat qilib oldimi ular? Qilolmadilar. Shunga afsus qilamiz. Ular xizmat qilolmadi. Tushunyapsizlarmi? To'g'ri. Ular shahid bo'ldi fitnalarni ko'rmasdan. Ular shahid bo'ldi musibatlarni ko'rmasdan shunga havas qilamiz. Lekin u bechoralar o'zlarining orzulariga erishilmadi. Xizmat qilinmadi. Shunga afsus qilamiz. Ularning haqqiga duo qilaylik. Allohdan so'raymiz. Alloh taolo fitnalardan saqlasin hammamizni. Alloh taolo kuchlik jihad qilishini bizga nasib qilsin. Shunaqa jihad bo'lsinki, kufr olam larzada bo'lsin. Salahuddin Ayyubi rahimahullohning nomini olib nasroniy onalar bolalarni qo'rqitar edilar. Uydan chiqmaslik uchun. Salahuddin Ayyubi kelib olib ketadi seni. U uyda qo'rqib qotar edi u. Bizda ham shunaqa biz bizga ham bugun shunaqa rijollar kerak. Niyatlarimiz mustahkam bo'lsin. Azimatlarimiz mustahkam bo'lsin va uzoqga bo'lsin. Vaziriston, O'zbekiston bo'lmasin faqat. niyatlarni katta-katta niyat qilinglar. Bitta birodar o'zini qissasini aytib berdi. Aytdiki, bitta ansor keldi. Ikkitama, bitta ya ikkita qo'y berdi. Sizlar ham amin denglarda. Amin demaysizlarmi? Amin denglar. Inshaalloh shu qissani eshitgandan keyin yana duo qilasizlar lekin bu ikkita qo'y olib keldi ansor Suyib bolalar uni rasa urganda lekin shu birodar aytadi e, rasa alloh taoladan hayo qildim dedi bugun mana mujohidning har gapiga har fikrga ga imtihon kelar ekanda e, rasa alloh taoladan bugun hayo qildim dedi nimaga de bolalarni qiyinchilikni ko'rib duo qilgan edim. Ey Alloh, ikkita qo'y bergin deb duo qilgan edim. Mana Alloh qo'yib berdi, endi hayo qildim. O'zimga aytaman, voy ahmoq. Kattaroq narsani so'ramas edingmi? Lekin shu bir qissada, shuning uchun aytdimki, sizlarga bu ikkita qo'yga amin denglar dedim. lekin voqeani eshitgandan keyin <laughs> aytdimku kattaroqni so'raysizlar so'rab bo'ringlar. biz so'rayotgan zot kambag'al emas unda hech kamchilik yo'q Alloh g'ani mughni Alloh taolaning xazonasi tugamaydi. So'ravoringlar. Ey Alloh, hammamizga sanab, ikkita-ikkita snayperlardan bergin. Nima bo'ldi? Alloh taolaga nima bo'ldi? Kamchilik bo'ladimi? Yo'q. Illa kama udkhila al-mikhyatu fil bahr. Mana shu igna bor-ku igna. Igna dengizga kirgizilsa, undan keyin chiqarilsa, qancha suv kamayadi dengizda? Hadisda kelgan misol shuda. Agar hammamiz butun dunyoda bor insonlar, jinnotlar va bor mahluqotlar Alloh taoladan so'ravorsa, so'ravorsa, so'ravorsa ham mana shuncha misol berilganda tushuntirish tushuntirish uchun. Ya'ni kamaymaydi. Alloh taoladan so'raveringlar. Tushunyapsizlarmi? Ko'p-ko'p duo qilinglar. Niyatga yarasha Alloh taolo beradi inshaalloh. Allohga mushkilmi? Alloh taolo futuhatlarini ham bersin, ne'matlarini ham bersin. Undan keyin shu ne'matlarga shukr qilishini ham nasib qilsin. Tushunyapsizlarmi? Mana shukrni ham so'ranglar-da birga. Alloh taoladan so'rab turinglar. So'rab turinglar. So'raveringlar. Lekin yaxshiligi bilan. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Dunyodan ham yaxshiligini so'ranglar va oxiratda ham yaxshiligini so'ranglar, lekin azobdan ham panoh so'ranglar. Alloh taolo darslarimizni davomli qilsin. alloh taolo shunga amal qilishini bizga nasib qilsin jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li hijrat jihad jamoatga nima yetsin azizlikda sadoqatga nima yetsin hijrat jihad jamoatga nima yetsin azizlikda sadoqatga nima yetsin vafodorlar maqsad murodiga yetsin bu ne'matga noshukrlar o'lib ketsin noshkurlar o'lib ketsin oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li hushyor bo'ling umr tezda o'tib ketar ixlos bilan kam amal ham bizga yetar Hushyor bo'ling, umr tezda o'tib ketar. Ixlos bilan kam amal ham bizga yetar. Buyuk ishlar bilan ixlos topilmasa Ko'z ochilmas inson doim qoqilmasa Ko'z açılmaz insan doim qoqilmasa oson emas ekan do'stlar jannat yo'li Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jannat jamoatning ustidadir Alloh qo'li. Alloh qo'li.